mes tai branginame jo ateimą į žemę, ar ne? Atsiverskime pirmą Luko skyrių 30 eilutę. Luko 1.30 Norėčiau kalbėti tema teisinga protinė nuostata. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi, Jehova išgelbėtojas. Jošua, Jozuė Senojo testamento. Jis bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sunus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis valdys Jokūbo namus per amžius ir jo karalystiai nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks? jeigu aš nepažįstu vyro? Šis klausimas nėra užduodamas iš netikėjimo. Jinai tiesiog turi suvokimo trūkumą. Ir Dievas ant mūsų nepyksta, kada mes klausime tokio tipo klausimų. Jinai nėra netikinti ar abejojanti. Ji tiesiog sako, aš nesuvokiu, kaip tai įvyks. Ir žiūrėkite angelo atsakas, koksai parodo, kad jis nebuvo įsižeidęs. Angelas jai atsakė tardamas, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo jėga apgaubs tave. Todėl ir gimęs iš tavęs bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tavo giminaitė Elžbieta, kuri buvo laikoma nevaisinga, pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas jai. Nes Dievui nėra negalimų dalykų. Anglų kalboje vertimas nėra tikslus. Faktiškai netai buvo parašyta. Originalė eilutė yra tokia, nes nei viena rema iš Dievo nebus bejėgi. Rema yra Dievo žodis. <laughs> Garbė Dievui. Nes Dievui nėra negalimų dalykų. Graikų kalboje tai reiškia, nes nei viena rema iš Dievo nebus bejėgė. Tada Marija atsakė, štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir angelas nuo jos pasitraukė, taigi tebūnie man pagal tavo remą. Teisinga protinė nuostata. Pasimelskime draugė. Tėve, mes taip branginame tavo meilę šiandieną. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame tau, kad mes galime vėl būti iš naujo susirinkę kartu. Mes dėkingi, kadangi mes žinome viešpatie, kad greičiausiai tai nebuvo šie atitinkama diena ar metų laikotarpis, kuriuo tu atėjai į žemę. Bet mes tokie dėkingi, kad tu apskritai atėjai. Ar tai buvo gruodis, kovas, balandis, tai nesvarbu. Mes tiesiog esame tokie dėkingi, kad tu atėjai, nes žinome, kad mes esame to priežastis. Taigi šiandien viešpatė išmeldžiu, kad tu padėtų mums, kai mes būsime šiame laikotarpyje kalėdų. Tėtų būsi mūsų dėmesio centre. Ne seneliai šalčiai, dainelės, kalėdinės, visi tie fiktyvūs dalykai. Tai nėra šio laikotarpio priežastis, bet tu esi. Ir mes mylime tave už tai ir dėkojame. Kalbėk mums šiandieną, tėve Dieve, Jėzaus vardu, amen. Te laimino Dievą šventieji galite sėstis. Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūnė man pagal tavo žodį, ir angelas nuo jos pasitraukė. Iš tiesų, šetonas nežinojo, kad tai, kas tą dieną buvo ištarta, pakeis pasaulio įvykių eigą. Joks kitas žmogus žemėje nebūtų galėjęs priimti tokio žodžio. Jokiam kitam individui šis pažadas nebūtų pasireiškęs tokiu būdu, kaip pasireiškė Marijai. Be jokios abejonės ji nebuvo vienintelė nekalta mergelė, kuri skaitė šias rašto vietas. Mes žinome, kad pamokslė Marijos tikėjimas Brankamas pasakė, kad po sabato, kai jinai buvo bažnyčioje šventykloje, ji girdėjo, kaip šventikas rabinas skaitė Izaijo 9 9.6, joje jinai pradėjo jausti labai keistą jausmą, kai jinai girdėjo, kaip jisai aiškina raštą. Ir priežastis, kodėl tas jausmas ją aplankė, buvo dėl to, kad jinai turėjo asmeninę tapatybę su tuo žodžiu. Ji iš tiesų nežinojo to, nes dar laikotarpis nebuvo atėjęs. Bet visgi jos vardas buvo faktiškai susietas su ta rašto vieta prieš pasaulio sukūrimą. Visgi jos žmogiškasis vardas nebuvo parašytas. Mergelė taps neščia. Izaijas galėjo paminėti jos vardą. Jis galėjo pasakyti mergelė vardu Marija, jos tėvas toks, motina tokia, gyvens tokiame mieste, tokiu adresu. Bet vietoj to jis pasirenka įvardinti ją ne pagal jos vardą, bet savo charakterį. Mergelė taps neščia. Dievas galėjo tavo vardą įrašyti, tavo žmogiškai vardą įrašyti Bibliją, bet vietoj to Dievas pasirenka pavadinti tave nuotaką. Man tai yra dar brangiau, kadangi kai kai Donio Reigino vardas bus pamirštas, aš vis dar būsiu nuotaka, taigi nuotokos vardas tęsis ilgiau. Šis didis dieviškas pažadas, kuris lipėjo Dievo žodėje visus tos metus, visgi tas pažadas dabar buvo tame laikotarpėje, kuriame jis turėjo būti išpildytas. Ir yra atitinkami dalykai, kurie yra susieti ir priklausomi nuo to pažado ir jo išsipildymo. Kaip ir bet kuris kitas Dievo pažadas, Dievas numato pažadus, kurie įsipildys be žmogaus pagalbos. Tačiau yra kiti pažado tipai, kurie turi turėti ryšį su žmogumi. Tas pažadas ir žmogus susijungs, dieviškoji dalis žmoguje ir dieviškoji dalis pažade, jie susijungs ir tai – išpildys tą pažadą. Yra kiti pažadai, kuriuos Dievas ištarė ir žmogaus nereikia, kad jie išsipildytų. Bet kada Dievas nusprendžia įtraukti žmogų, visada atsiranda rizika, rizikos faktorius – Kai Dievas nusprendžia įtraukti žmogų ir susijęti jį su pažado išpildymu, jis turi iš anksto suplanuoti tą pažadą, tą žmogų ir jis turi numatyti atitinkamą dieviškos galios kiekį, kuris eis iš vien su pažadu. Ir priklausomybė negali būti vien tik tai nuo žmogaus, kadangi nėra tokio žmogaus, kuris būtų be kliaudos, dėmės, trapumo ir klaidos. Taigi, kaip Dievas gali susijęti bet kurį dieviškai pažadą tik tai ant žmogaus žmogaus užsispyrimo ir tikėjimo pagrindo. Jis negali to padaryti. Dievas susijęs pažadus. Jisai susijęs juos surema gale, kad jisai užsitikrintų, kad tas žodis išsipildys. Taigi šis pažadas Marijai buvo tokio tipo pažadas. Dievas pasakė, mergelė taps neščia ir jį pagimdys sūnų. Be jokios abejonės Marija neturėjo pilno suvokimo, kaip visa tai išsipildys. Dievas atidengdavo vis daugiau ir daugiau ir jinai mąstė mąstydavo apie tai. Kada kūdikis buvo pašvenčiamas Simeono, jisai pasakė, tavo tarnas gali eiti ilsėtis. Jie vis dar daugiau ir dar daugiau su tuo atsiverdavo įvairių dalykų. Ir Dievas su mumis elgėsi lygiai taip pat. Kai Dievas ištarė pažadą, ar tiesiog užtenka Dievui jį pasakyti, kad Dievo angelas ateitų, pasėklą, ištartų, paskelbtų tą pažadą, ar visgi yra kažkoksai tai elementas žmoguje, kuris turi atsakyti, sutikti su tuo pažadu, kad dieviškoji gale būtų išlaisvinta išsipildymui. Dievo angelas galėjo ateiti su tokiais pozityviais teiginiais, jis galėjo užvaldyti jos valią, jos žmogiškumą ir pasakyti, tu tapsi nešia, man nereikia tavo leidimo, tu neturi sutikti, nereikia, kad tu iš vis kažką darytum, bet matote, tai būtų priešinga Dievo keliams. Edeno sode Adomui ir Jėvai buvo leista pasirinkti laisvos valios pagrindą pagrindu. Žemė buvo prarasta laisvos valios pagrindu. Kaip ją galima sugražinti? Dievas juk negali nustumti į šalį laisvos valios. Tai būtų nesažininga. Kova būtų nesažiningai sukovota. Kova turi būti sukovota sąžininga. Ir jūs suprantate, kodėl žemė šiandien vis dar yra šetono rankose, kodėl Dievas tiesiog nepaima ir visko, visų velnių, nenugali visų lygų, negalavimų ir pasako, manių blogo nuo visų jūsų, aš gražinu žemę į savo rankas, dėl to, kad jis yra teisus ir sąžiningas. Jis padarys tai pakopomis, legaliai, ir jisai padarys tai teisiai, sąžiningai. Ir kai jisai pabaigs tai, nebus nei vieno demono žmogaus, kuris galėtų pasakyti, kad Dievas tai padarė neteisingai ar nesažiningai. Viskas bus užvaldyta teisiai. Šetonas neturės nei vieno teisės dokumento likusio, kada mūsų viešpats Jėzus pabaigs kovoti. Taigi, jeigu jis taip daro bendrai, tada ir angelas turi pristatyti šį žodį Marijai tokiu būdu. Tai turi būti išgirsta jos ausimis, turi būti mastoma apie tą žodį pasakytą ir turi būti suvoktas tas žodis. Atsiminkite, Marija turi dvi iščias. Dvi. Dieva turėjo dvi įsčias. Jūs turite dvi. Pirmiausiai tai turi būti suvokta dvasios iščiose. Pirmiausiai, tai yra protė. Tai turi būti tikima tuo. Turi būti atsakyta į tai. Ir jinai turi ne tik tikėti tuo savo širdyje tikėjimu, bet ji turi turėti teisingą protinę nuostatą. Dabar angelas ištarė žodį, kuris susisieja su tuo, ką jinai buvo girdėjusi, skaičiusi, tai apie ką Rabinas kalbėjo. Ir dabar jinai suvokia, kodėl Rabinas pasakė, kad mergelė taps neiščia. Kažkas tame buvo antgamtiško, jei rodės, liktai ten būtų jos vardas, tačiau jinai sako viduje, aš negaliu to būti, aš neverta, kas aš pagalais tokia esu, aš mažiausiai iš visų, pažiūrėkite, iš kur aš kilusi, koks mano miestas. Bet dabar ateina patvirtinimas iš Dievo angelo. Ir dabar jos akivaizdo atsiranda kažkas atgamtiško. Ir jinai dabar ar tikės savo praeitimi, ar miestu, iš kurio jinai kilusi. Ar jinai tikės, kad jinai yra vargšė, kad jinai yra neverta, ar ji tiesiog tikės tuo angelu. Ką jinai pasirinks, kuo jinai tikės? Tas pats klausimas gali būti užduotas man ir tau. Ar mes tikėsime savo praeitimi, ar mes tikėsime visais dalykais, kurie yra aplink mus, ar mes tikėsime Dievo žodžiu. Draugai, jūs galite tikėti, ko norite, bet aš tikiu, kad mes esame privilegijuoti žmonės, kad galime klausytis šios valandos žinios. Dievas siunčia tarnystę po tarnystės mums, kad pakeltų mus virš mūsų pačių. Jis bando pakelti mus virš mūsų žmogiškų pasikelimų. Jis bando pakelti mus virš mūsų mąstymo, virš mūsų nuoskaudų, kurias mes patyrėme dėl tėvų ar vaikų jis bando pakelti mūsų suvokimo lygmenį ir mąstymo lygmenį iki dieviško lygmens. Bet tai priklauso nuo tavęs, ar tu priimsi tai. Pamokslas ištarta žodis yra originali sėkla. Tai, ko nepadarė Jėva, Marija padarė. Ji priemė žodį, o Jėva priemė šetono melą. Atsiminkite, prieš Jėvai tampančiai susiteršusiai kūne, jos protas priemė melą. Šetonas negalėjo jos paveikti, pakol melas buvo išorėje. Bet kai ji paėmė jo melą į savo protą ir leido savo protui tapti sėjamąją dirva melui. Lygiai taip pat jūs galite įsileisti mintį, kad Dievas ir žmonės jūsų nemyli. Ir per Marijos sėklą žemė yra vėl vėl pripildoma per jo nuotaką. Marija juk neturėjo sėklos. Dievas davė ją ją. Ir tai buvo Kristus. Dievas davė Marijai sėklą per Marijos sėklą, bet Dievas davė jai ją ir leido jai pavadinti tą sėklą jos sėklą. O garbė, tu irgi neturėjai sėklos, tu nieko gero neturėjai, bet Dievas davė tau kažką ir Dievas tau pasakė, vadink tai savo sėklą. Amen. Ši išrinkimo sėkla, aš turiu ją. Jis davė man ją, tačiau dabar jinai yra mano. Garbė. Ir per Marijos sėklą žemė yra vėl pripildoma, per jo nuotaką, per žodį, ir tai prives iki mileniumo. Šiuo būdu žodis yra pateikiamas ir žodis yra pasodintas kiekvienoje išrinktoje širdyje, o šventoji dvasia ateina ir laistoje, todėl jie negali mirti, pražūti. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną, o, broliai sesė, tai realybė. Kas iš jūsų tikite, kad tai yra realybė? Žiūrėkite vėl, jis sako, kas tai yra? Protas yra iščios dvasiai Taigi leiskite jums priminti. Dvasia turi penkis kontaktinius kanalus – meilė, vaizduotė, sąmonė, atmintis ir protavimas. Taigi šioje dvasioje yra duoti šie penki kanalai, kuriais mes turime duotą gebėjimą. Išorėje turime regą, klausą, uoslę, lytėjimą ir skonį. Taigi protas yra iščios arba suvokimo dirva – tavo dvasioje. Taigi tavo dvasioje yra vaizduotė, sąmonė, atmintis, protavimas ir meilė. Taigi, kad galėtum pastoti savo dvasioje, tavo protas yra iščios tos dvasios. Taigi protas pradeda priimti sėklas ir mintis ir suvokimus ir kas įvyks. Jei tu priemi sėklą į savo protą, kad kažkas tavęs nemėgsta, tada ta sėkla bus perduota gilin į vaizduotę sferą. Ir tada tu pradėsi įsivaizduoti, jie manęs vengia šį rytą, kai aš atėjau į bažnyčią. Tada iš ten leisi tai sėklai slinkti gilin į atmintį ir tu prisiminsi, kad kažkokioje šventėje tu žiūrėjai jiems tiesiai akis, o jie tavęs net neužkalbino. Garbė Dievui, nesėdėkite ir nežiūrėkite mane taip, liktai nežinotumėte, apie ką aš kalbu. Kiekvienas iš jūsų esate baisiausiai kalti ir jūs žinote tai. Jūs galite pasakyti men ir galite nevaidinti čia išsigandusio. Kodėl? Tai yra kažkas, ką draugai mes turime kiekvieną suvokti, kad mūsų protas Atkreipkite dėmesį, tavo protas nėra iščios tavo sielai. Ačiū Dievui už tai. Ačiū jam už tai. Bet mes žinome žodį, kad būtume atgimę iš aukšto, kaip mes tampame tokiais. Žodis nei siela pirma patenka, žodis pirmiausiai turi patekti į mūsų protą prieš mums gaunant atgimimą iš aukšto. Kas tai yra? Protas yra iščios dvasiai. Kaip? Įsileisti vidun arba išleisti laukan. Štai taip jie paleistovauja. Tai yra leidimas kokiai nors šetoniškai velnio dvasiai patalpinti tavo viduje kažką, kas yra priešinga Dievo žodžiu. Ir būtent tada jis svetimavo. Dieva priemė, pasiklausykite, klaidingą žodžio sėklą, šetono melą, kuris buvo priešiškas Jehovos žodžiui. To rezultatas – mirtis. Bet kur jį tai priemė pirmiausiai? Čia, protinėse iščiose. Ar iš tiesų Dievas pasakė? Brolis Brahamas sakė, jisai pasakė jai, o tu gražuolė, tu buvai sutverta tam. Velniui nereikėjo ilgai su ja bendrauti, kad pamatytų, jog jos dvasia buvo kitokia nei įdomu. Ji nebuvo tokios stambaus tipo moteris, sakanti garbė Dievui didelis cigaras burnoje. Aleliuja, mes su Adomu sutvarkysime pasaulį. Jis matė, kad ji buvo daili. Jis matė, kad kai vėjas pučia, jinai susigūždavo, sakydavo, o, domai, o, domai. Kai kurios iš jūsų sakytų, traukitės visi šalin, koks čia dar vėjas, aš einu į priekį. Velnės tavęs neatakuotų. Aš nekaltinu jo, nei aš tavęs neatakuočiau. Taigi jis pamatė jos dvasę, kad ji buvo daili, grakšti, todėl jis dirbo su jos dvasė dailiu būdu. O, tu gražuolė, pažiūrėk į rankas. Pažiūrėk, kokia tu graži. Ką jis padarė? Prasiskarbė jos dvasę. Taigi jos protas pradėjo priimti tuos dalykus ir tai pateko jos dvasę. Jis nenori tik tai jos dvasios ir proto, jis nori jos kūno. Ar jūs suvokite, jis nenori tavo proto tik tai, tik tai tavo dvasios, jis nori tavo šventyklos. Kodėl? Todėl, kad tai yra Dievo namai. Dievo namai, mes dėkojame Dievui už šį pastatą, bet mano draugai, vieną dieną šio pastato nebebus. Ar jūs nežinote, kad jūsų kūnai yra šventosios dvasios šventyklos? Brolis Brankamas tęsė. Dabar kas tai buvo? Mergelės protas, iščios, nekaltosios iščios kūdikiui. Kokie to rezultatai? Amžinasis gyvenimas. Jėva, rodos, buvo gera moteris. Iš pradžių buvo nekalta, bet ji pirma leido abejoniai, velnio melui. Kaip? Žodžio formoje. Žodžio formoje. Ką tu turėjo menyje žodžio formoje? Žodis, kuris buvo hybridas, iškreiptas. Tai nebuvo viskas melas. Reikėjo tik truputį pakeisti, kad jis būtų suvedžiojantis. Atkreipkite dėmesį. Ir kągi jis padarė, atrado su jie ryšį, tačiau tai nebuvo nekalta. Kokį vaiką tai pagimdė mirti, o Marija nekaltų protų, nekaltomis iščiomis. Nekaltas protas, nekaltos iščios. Kada velnės bandė ją gundyti ir jis atėjo ir angelas pasė atėjo ir pasakė, tu pagimdysi sūnų, po to šitonas jai pasakė, net nemanyk niekam to pasakoti. Angelas pasakė, aukščiausio jėga apgaubs tave ir be jokios abejonės jį prisiminė Izaijo 9.6. Be jokios abejonės jį prisiminė. Be jokios abejonės jį prisiminė. Be jokios abejonės jį prisiminė. Ar jūs matote, o garbė, prieš angelui, ištariant, kuriant į žodį ir pradedant kūrimo procesą jos iššiose, jį turi pradėti mąstyti – Ji prisiminė Izaijo 9.6 ir jį pasakė, štai aš viešpatės tarnaitė. Koks buvo to rezultatas? Nekaltas gimimas. Amžina žodis joje. Ir jį pagimdė amžiną į gyvenimą. Iš anksto numatyta moteris, kad nešiotų iš anksto numatytą sėklą, kad pagimdytų iš anksto numatytą Kristų. Bet tai neturi būti suderinta vien tik tai su iščiomis ar su širdimi. Tai turi būti suderinta širdis, kartu su iščiomis ir visų kūnų. Tai Taigi, Dievo angelas netėjo ir nepasakė, te būna palaimintas Dievas, aš tavo valią pakeisiu, sukursiu tavie kūdikį, baig čia žliumti, baig daryti tą. Ne, jis to man ir tau taip pat nepadarys. Pasakysi, broli Donė, kodėl Dievas nesutvarko mano gyvenimo. Jis to niekados nepadarys tau. Jeigu tu nenori to padaryti, jis tavęs neprivers. Bet nuotoka to norės labiau negu bet ko kito šiame pasaulyje. Taigi dabar nukreipkime dėmesį nuo kalėdų, kurios buvo prieš 2000 metų, į kalėdas, kurios yra 2012-aisiais. Prieikime prie Dievo dovanos, kuri yra skirta šiai dienai. Atidėkime į šalį blizgučius – mirgančias lemputes, atidėkime į šalį dovanų popierių, pažiūrėkime, ar galime žvilgtelti po Dievo malonės medžiu ir pamatyti, ką Dievas mums paruošė šioms kalėdoms. Bet Dievas nėra toks kaip žmonės, kurie perka mums dovanas ir kai tu atidarai ir mastai, apie ką tas žmogus galvoja, kaip ir komandovana. Man visados labai gaila tų kasininkų parduotuvėse, kurie turi dirbti dieną po kalėdų, kada ten stovi tos baisinės eilės, nes tu nori gražinti tą dovaną, kurią tau dėdė padovanojo ir tikiesi, kad jis neteis gražinti dovanos, kurią tu jam padovanoji, nes tau bus nepatogu, jeigu jis tave pamatys ten. Dovanos, kurias dovanoja Dievas, jos turi paskirti. Jos yra asmeniškai sukurtos mūsų poreikiams. O garbė. Norėčiau sužinoti, kągi Jėzus, kokia būtų didingiausia dovana, kurį Jėzus galėtų mums padovanoti kalėdoms. Pasakysi, broli Doni, BMW automobilis. Naujas kadilakas. Nemanau. Tai labiau panašu į Obamą, jeigu jis negauna prabangaus automobilio, negali nuvykti pas popiežių tinkamai. Tačiau kas būtų, jeigu Dievas galėtų atverti tavo suvokimo akis ir leisti tau pamatyti kažką žodyje, kas apšviestų tave, leistų tau pamatyti, kas tu esi, Dabar pažiūrėkime, jeigu esame atgimę iš aukšto, o siela buvo užanspauduota iki atpirkimo dienos, vis tiek mumise lieka dvi kitos žmogiškumo sferos, kurios yra pasiekiamos velnio galiums. Kaip aš jau tai kartoju, kadangi minėjau praėjusiuose susirinkimuose, kad jeigu tu esi užanspauduota šventąją dvasia, šetonas nepergyvena dėl tavo sielos. Kodėl vargintis su užanspauduotu produktu? Kam vargintis? Bet vis tiek yra du elementai tavyje likę, kurie nėra užanspaduoti, tai yra dvasia ir kūnas. Teisingai. Taigi, ką šetonas bandys padaryti? Jis bandys suparalyžiuoti poveikį žodžio, kuris bandys patekti į sielą. Jisai norės sustingdinti protą arba išjungti tuos dvasinius jausmus, nors tu girdėsi žodį, skaitysi žodį, tikėsi juo, bet tuo metu, kai žodis pateks į sielą, jisai bus bejėgis, be galios. Tai bus tik tai raidė po raidės, citata po citatos. Jame nebus prikelimo jėgos. Taip yra su dauguma žinio žmonių, kai pamokslininkas pradeda cituoti citatą, jie ją mintyse pabaigia, tačiau jie neturi pakankamai galios, kad teisingai gyventų teisų gyvenimą. Kodėl? Mes galime cituoti pranašą Bibliją, tačiau neturime pakankamai galios, kad išvarytume velnę, arba kad nugalėtume, nagi bažnyčia, kad nugalėtume pasaulio dalykus, o manome, kad turime tokį didelį apreiškimą. Nematuokite apreiškimo tuo, ką žinote, matuokite tuo, kaip gyvenate. Taigi šetonas. Jisaigi suvokė apie žmogaus anatomiją. Jisai žinojo, kad nors vyras, moteris, mergaitė būtų pripildyti šventąją dvasę, jų siela yra lyg įvilkta į Dievo akivaizdą, pasirašyta, užanspauduota ir pristatyta. Šetonas žino, kad yra milijonai neuronų šiuose smegenyse – Šetonas žino, kad kiekvienas iš mūsų susidūrėme su įvairaus tipo negatyviais dalykais, kai buvome vaikai, paaugliai. Ir jisai nukreipia mus negatyvę kryptimi, kurioje ką mes bei išgirstume, mes lyginsime tai iš to negatyvumo perspektyvos. Jeigu siela būtų išorėje, ar jūs suvokite, jeigu viskas pirmiausiai ateitų į sielą, viskas būtų suvokta dieviškai ir teisingai, bet dėl to, kad yra du išoriniai sluoksniai, jie yra netversti. Tad viską, ką tu girdi, matai, ko tu klausaisi, pirmiausia turi praeiti per tuos du sluoksnius ir tik tada patenka į sielą. Taigi, dvi mano sferos bando paaiškinti man viską, ką jos girdi ir mato, ir bando įtikinti, kad tai yra tiesa mano sielai. Ir su jumis yra lygiai taip pat. Tiesiog truputėlį dabar pasikartokime tai, ką girdėjome praeitą vakarą dėl tų, kurių nebuvo. Pažiūrėkime į smegenų cheminės savybės. Smegenyse yra milijardai neuronų, smegenų lastelių ir trilijonai jungčių tarp šių neuronų. Smegenų lastelės nėra fiziškai sujungtos tiesiogiai viena su kita lik laidais kaip namuose ar automobilyje. Neuronai yra sujungti netiesiogiai specialių cheminių elementų vadinamais neurosustuvais pagalba. Vienai smegenų lastelį kalbant su kita jis siunčia žinę neuro siūstuvo pagalba. Siunčianti lastelė išskiria it mažytį ryšulėlį su cheminiais elementais, kuriuose saugoma žinia, skirta priimančiai lasteliai. Ši seka pasikartoja trilijonus kartų kiekvieną dieną. O viešpat. Visa tai vyko viso tavo gyvenimo metu, o praeitą vakarą dauguma iš jūsų pirmą kartą apie tai išgirdote. Kaip tai galėjo mano viduje vykti be mano sutikimo? Kaip tai vyksta, broli, be mano leidimo? Tam nereikia mano leidimo, tam nereikia mano sutikimo, Nuo mano mažos ankstyvos vaikystės tai manyje vyksta. Ir aš tik dabar apie tai sužinojau, būdamas 56. Manyje tai vyksta visą gyvenimą ir aš apie tai nieko nežinojau. Kiekvieną tavo gyvenimo dieną tai vyksta. Tuo labiau vyksta antgamtiniai dalykai, apie kuriuos mes nieko nežinome. Stebėkite, kiekviena tavo mastoma mintis yra įtvirtinta atitinkamame tavo smegenų cheminių elementų lygmenyje. O tai baisu, ar ne? Sakydamas, kad kažkas turi pozityvų protą, tuo darai išvadą, kad jų pozityvios mintis yra įtvirtintos jų smegenų biochemijoje. Tavo smegenys susideda iš šimtų skirtingų tipų molekulių, cheminių elementų, išdėstytų ypatingai sudėtingą santvarką – Kai kurie iš tų cheminių elementų yra palyginus stabilios struktūrinės molekulės, kurios kuria tavo smegenų anatomiją. Kiti cheminiai elementai nėra struktūriniai, tad jie kuria tavo smegenų fiziologiją. Kad smegenys galėtų veikti, yra reikalingi abiejų tipų cheminiai elementai. Jūs turbūt džiaugiatės, kad jums nereikia suvokti viso to, kad žinotumėte, kaip naudoti smegenimis. Taigi tavo smegenyse yra trilijonai lastelių ir kiekviena iš tų lastelių yra nepaprastai sudarytas cheminių elementų ryšulys. Ir vieną dieną tu buvai beždžionė, iškritai iš medžio ir tapai šiuo ypatingai sudėtingu organizmu. Kai kurie iš tų mokslininkų kalba blogiau negu beždžionės. Žiūrėkite, Pozityvus vidinis monologas nukreipia tavo smegenų cheminės savybės pozityvia kryptimi. Pastoviai praktikuodamas vidinį monologą, tu ne tik kuri pozityvų protą, tu faktiškai kuri pozityvius smegenis. Kalbėjimas su savimi tai yra dialogas, kurį naudojame, kad suprastume patį save. Tai yra mastomi žodžiai, turimi situacijų ir mūsų paties įvaizdžio suvokimai. Aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų suvoksite, kad tai nėra, kad visi kiti bažnyčioje mano, kad tu blogas esi. Pagrindinis esi tu taip mastantis. Ne visi bažnyčioje mano, kad tu beviltiškas. Tai tu taip manantis esi. Jeigu visi bažnyčioje manytų, kad tu esi beviltiškas, o tu žinotum, kad tu toks nesi, tavęs tai nepaveiktų. Galbūt tu norėtum, kad visi taip mąstytų, bet jeigu tu žinai, kad tu nesi toks, tai tu ir Dievas yra dauguma. Dauguma žinio žmonių mano, kad aš nusigrėžiau nuo Dievo, aš jau peržengiau ribą tarp teismo ir malonės prieš daug metų. Jie taip gailisi jūsų, kadangi jūs tokie suveidžioti, jūsų pastorius toks suveidžiotojas. Tačiau aš savęs taip nesuvokiu. Ir matomai jūs savęs taip nesuvokite. Tai kągi mes darome, mes pakylame virš to, ką žmonės sako, ką jie masto ir mums yra lengviau tai padaryti su kitų žmonių nuomonė, negu su savo pačių mąstymu. Na ką, šlovinkite viešpatį. Ar pozityvus, ar negatyvus, vidinis monologas paveikia mūsų savivertės jausmą, savigarba, ir būdą, kuriuo suvokiame, paklausykite, būdą, kuriuo suvokiame ir reaguojame situacijose. Bet, broli, donimės nuotaką, bet tu taipogi esi dvokiantis, žemas, supuvęs žmogus. Ir šie dalykai taipogi yra tau taikomi. Atkreipkite dėmesį, mūsų mintys kūrė realybę. Jos įtakoja mūsų jausmus ir suvokimus iš to, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Jos nulėmė tai, į ką aplinkinėme gyvenime mes atkreipiame dėmesį ir tai, ką mes į savo gyvenimus pritraukime. Pamastykite, kiekvienas iš jūsų, kai ateinate į bažnyčią, dabar iš šio požiūrio, iš šio taško, jūs girdėsite dalykus. Kadangi pamokslaujama žodis turi patekti per tavo ausis, į tavo smegenis ir tada tu nusprendi, ar jis čia apie mane kalbėjo, ar man tai tinka, ar tas, anas, trečias, kaip tas, kaip aš sakiau tai vakar. Jeigu tu užaugai tokioje vaikystėje sužalotoje arba santokoje, tai tu tuos susirinkimus iš tos perspektyvos ir girdėsi. Viena iš sesių, kuri anksčiau lankėsi mūsų bažnyčioje prieš daug metų. Ji pasakė, broli Doni, aš užaugau tokioje vaikystėje, buvau sužalota, santoka buvo tokia traumuota. Jinai sako, kai aš girdžiu, kai tu pamokslauji, koks Jėzus yra švelnus, koks jis meilus yra, aš negaliu jo suvokti tokio, kadangi aš matuoju jį tomis vyriškos lyties asmenybėmis, kurias aš sutikau savo gyvenime. Tu pasakysi, tai nėra labai gilu, gilu ar ne, bet mes daugumą taip darome. Bet ant gamtinės pagalbos, iš sielos gelmės, mes sėdėsime čia, girdėsime šį susirinkimą iš tos perspektyvos, kurie mes buvome užauginti, kokius mes turime suvokimus vienas apie kitą, apie save patį. Garbė Nejaugi aš pamiršau jums pasakyti linksmų šventų kalėdų. Stebėkite, turėdami negatyvius lūkesčius mes atsijojame savo patirtis ir suvokiame įvykius tokiu būdu, kuris atitinka tuos negatyvius lūkesčius. Kiekvienoje situacijoje matome tik negatyvę jos pusę. Tačiau labiausiai stebina, kai mes žiūrime į situaciją, mes visados kaltinsime kitus – kadangi jie yra tie, kurie sukėlė tą negativumą aplink mus. Vietoj to, kad mes pažiūrėtume į savo vidų ir pasakytume, luktel, galbūt aš taip sukėliau, gal aš kaltas. Na, žinau, kad tikimybė yra labai maža, kad aš kaltas, bet... Uh, Perskaitykime citatą, kurią skaitėme vakar ir tada pereisime prie naujos informacijos. Brolis Brahamas sako, vieną dieną kalbėjusi su daktarų grupe. Jis pasakė, aš perskaičiu tavo knygą apie dievišką išgydymą. Aš atsakiau, spėjau, ją sukritikavai. Pasakė, ne ponio, aš pripažįstu, kad tu esi teisus. Aš pasakiau, ačiū daktarė Šoenai. Jis pasakė, broli Brahamai, mes nustatėme, kad kai mes pasakome žmogui turinčiam auglį arba kažką, kas jį pražudys, ar kad opa gali pratrūkti, viskas priklauso nuo to, kokią nuostatą jie priema. Jei jie nusivilia, pasakė, jie iš karto miršta. Bet pasakė, jei jie priima nuostatą, na, mirtis yra tiesiog gyvenimo dalis. Viskas gerai, kada aš mirsiu, pasakė, žinai, toks pasakymas beveik išsprendžia tą problemą. Kai aš skaitau apie šiuos dalykus, aš visada prisimenu istoriją, kurią man papasako brolis Derelas prieš daug metų. Buvo toks vyras, kuris vis dar dirbo su chirurgų komanda ir jam turėjo būti atlikta smulki operacija. Gyvybinė buvo jokios grėsmės, bet vyras nuėjo į tą paruošimą į kambarį ir Derelas su juo kalbėjo. Vyras sako, aš mirsiu, aš mirsiu. Derelas sako, tu nemirsi, tai yra smulkmena, mes šimtus kartų operavome tokį dalyką. Bet tas vyras turėjo tą siaubingą baimę. Ir vyras mirė ant operacinio stalo. Jokios priežasties mirčiai. Nebuvo taip, kad ten pasibuvo kokia siubinga problema ar kažkas ten nutiko, bet jisai buvo anestezijos būsinoje. Mąstė savo protę. Jūs jau girdėjote tą dalyką, kad kai žmonės yra anestezijos būsinoje ir jeigu daktaras pameni žodį vėžys ar kitą lygą, kai jie pabunda, jie mano, kad tai, aš neseniai girdėjau, kad buvo toks žmogus, jį operavo ir seselė ir daktaras kalbėjo apie vėžį. Buvo kalbama apie asmenį, kurį prieš tai operavo pacientą, bet tas asmo gulėjęs ant stalo pasąmonė išgirdo žodį vėžys. Ir kai jie pabudo iš anestezijos, jie sako, o aš mirsiu, aš mirsiu, daktaras sako, tu nemirsi, sako, aš turiu vėžį, aš mirsiu, daktaras sako, ne. Taip, aš mirsiu, aš turiu vėžį, aš turiu vėžį, sako, ne, tu neturi vėžio. Ir žinot, kaip jie išsprendė situaciją, jie vėl patalpino šį individą į anestezijos būseną. Ir daktaras garsiai pasakė, aš taip džiaugiuosi, kad šis žmogus neserga vėžių. Aš toks laimingas, kad testo rezultatai geri. Jis neturi vėžio. Ir kai asmuo pabudo iš anestezijos, jo veidė buvo didelė šypsena. Ir jisai sakė savo artimiesiems, aš neturiu vėžio. Aš manau, kad šventoji dvasia turėtų mus patalpinti anestezijos būseną. O, Garbė Dievui. Ir pasakyti mums, tu nuotaka, tu išrinktoji, tu buvai numatyta prieš pasaulio sutvėrimą. Ir kai mes pabustume, mes pasakytume, aš nuotaka, aš išrinktoji. Brolis Brahamas pasakė, aš tiesiog pamaniau, jei protinė nuostata pritaikoma tokiu būdu, Ką ji padarys, kai šventoji dvasia ištinka tą vidinį žmogų? Štai taip, aš jo paklausiau apie tai. Jis pasakė, žinoma, tai tiesa. Jei gali pasiekti tokią vietą, persikelti į ją. Vienas geriausių chirurgų ir daktarų, koks tik yra pietų krašte, jis pasakė, jei yra, ponia Brankamai, tai gali būti įrodyta, jei žmogus pasieks, gali persikelti. Gali persikelti. Aš galiu. Aš galiu. Aš persikelsiu. Aš galiu, aš persikelsiu. Jei žmogus gali persikelti tą vietą, kurioje jo paties protas net nežinos, kad jis serga. Ar tu gali įsivaizduoti? Tu turi gebėjimą įtikinti savo paties protą. Aš neturiu šios lygos. Aš jūsų nekaltinčiau už tą keistą žvilgsnį, jeigu aš būčiau tai pasakęs, bet tai pasakė jūsų pranašas. Jeigu jūs tuo netikite, tada darykite iš viską norite. Jo paties protas net nežinos, kad jis serga, nemastys, kad turi lygą ir net nekreips nei menkiausio dėmesio į tai. Pasakė, tai viską įspręs ir jis galės tuo tikėti. Brolis Brahma sako, priimta protinė nuostata, kurią priimi dėliai to jį atneš. Dabar protas to nepadarys, bet jei tu nukreipi nusistatymą link kažko, kas turi gyvenimą, gyvybę savyje kas iš jūsų turite gyvybę savyje. Tada ta gyvybė apsireiškia ir išpildo tai, o ne tavo protinis nusistatymas. Jis tik įvedė tave jo viešpaties akivaizdą. Štai, kad tu turi padaryti savo protę. Žiūrėkite, įdomu, kodėl jis vis kartoja iš naujo ir iš naujo, kad tu gauni tai, ko tikiesi. Mes visados gauname tai, ko tikimės. Kai žmonės tikisi kažko, na, tada jie dažniausiai ir gauna tai, ko ieško. Tai protinė nuostata, kurią turi. Atmink tai ir niekada to nepamiršk teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą, jį ir išpildys. Teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą. Na gerai, dabar pažiūrėkime. Taigi, jeigu aš turiu tikėjimą, tai ką, tas tikėjimas neišpildys to pažado? Pažiūrėkite, jis minitai 74 kartus. Aš turiu turėti teisingą protinę nuostatą plus mano tikėjimą. Ar Marijai reikėjo tik tai tikėjimo? Jei reikėjo ir mąstymo apie Izaijo 9.6. Atkreipkite dėmesį, Dievas apreiškintis save savo žmonėms. Tiesiog tai, kuo aš norėjau padėti tai moteriai. Tiesiog padėti jai įgauti teisingą nuostatą. Už ją nereikėjo melstis. Taigi jisai pasikalbėjo su moterimi, pasakė į kelis dalykus, kas su jo negerai, jos vardas tas anas trečias, ir tada jis paaiškina, ką jis daro. Sako, aš tiesiog norėjau padėti tai moteriai, tiesiog padėti jai gauti teisingą nuostatą, už ją nereikėjo melstis. O kas blogo, jeigu už tave meldžiasi? Nieko, bet matyti, Dievas tai moteriai buvo išrinkęs aukštesnį būdą. Teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą jį išpildys. Ar jūs tikite tuo? Žodis yra sėkla, ar tai tiesa, kurią sėjėjas pasėjų dirba ir kiekviena sėkla atneša savo rūšies vaisių. Jei tau reikia išgelbimo, štai čia yra sėkla, jei tau reikia išgydymo, štai čia Čia yra sėkla, žodyje. Dievo žodis yra sėkla, pasiekė savo širdyje. Kas rytą nebandyk atkasinėti ir žiūrėti, ar jį jau išleido daigą. Pasiek ją ir ten palik. Tai yra Dievo rūpestis užauginti derlių. Tu tiesiog palik ją ten, laistik ją tikėjimu ir šlovink kasdien dėkodamas už ją Dievui. Tarkim, kūne ar gyvenime turi poreikį ir tu paimi Dievo pažadą į širdį, teisingą protinę nuostatą turi, pasimeldė už sėklą, pasėjai, uždengi žemę, atini sekantį rytą ir palaistai, sakai, garbė Dievui, užauks. Atini sekantį rytą, sakai, garbė Dievui, nejaučiu jokio skirtumo, niekas nepasikeitė, garbė Dievui. Laistai vandeniu, vandens struktūra molekulinė išlieka ta pati, niekas nepasikeičia, bet mastai pozityviai, ruoškis, tuo jaus išlys daigas. Tačiau mes kartais darome štai taip. Pasilenkiame ir bandome iškasti sėklą. Ir pirštu krapštome, krapštome, kasame, kol pasiekime sėklą. O, Aš maniau, kad taip ir bus. Aš būtent taip ir galvojau. Visada man taip nutinka. Tada tu atgailauji dėl savo netikėjimo ir užkasi sėklą atgal. Šeštadienio vakarą prieš bažnyčią tu jautiesi toks šviežias, sakai, aš eisiu į bažnyčią rytoje, žinau, kad ta sėkla bus sudygusi. Nueini pažiūrėti, jokio pokyčio nesimato ir jeigu būsi neatsargus, vėl pasilenksi su kita ranka pradėsi kasti. O, viskas, nebeisiu į bažnyčią. Nagi, brangioji, vykime į pramogų centrą. Pasėk sėklą į žemę, užkask ją ir laistik ją kasdien. Bet, broli Donio, kas jai? Ne. Ne. Ji sudyks. Dievas neturi negyvų sėklų. O viešpatė. Palik ją ten, laistyk ją tikėjimu ir šlovink. Kasdien. Dėkodamas už ją Dievui. Ar įsivaizduojate Džono Raimą, kai brolis Brahamas už jį meldėsi už tą akląjį, kuris buvo maldos eilėje, už jį buvo pasimelsta, tačiau nieko nenutiko. Jisai sugrįžo, sako, aš maniau, kad tu pasakei, kad tu tiki. Sako, aš tikiu. Tai sako, eik ir liūdik apie tai. Taigi jisai pardavinėjo ant gatvės laikraščius. Žinote istoriją. Ekstra naujienos, ekstra naujienos, Dievas mane išgydė. Ekstra, ekstra, Dievas mane išgydė. Visi tyčiojasi, juokėsi iš jo, kritikuoja. Vieną dieną jisai buvo vyrų kirpykloje. Jis skuto. Ir Dievas sako, aš manau, tai gera vieta. Vyrų kirpykla tai tokia vieša vieta, kur visi susirenka. Žinote, gera vieta, kurioje aš galiu išreikšti stebuklą. Taigi Dievas leido jam ten atsisėsti būti Jisai įėjo aklas vyras, o išėjo regintis. Aleliuja. Kodėl? Nes jo išpažinimas susijungė su jo kūnu. Aleliuja. Taigi kirpėjas ir kiti vyrai sako, ei, girdėjau, kad tu išgyjei, sako, su tuo šventuoliu susidėjai. Sako, o taip, šlovė Dievui, jis mane išgydė ir jo akis atsivėrė. Jo neurosiustuvuose, sakyčiau, įvyko didelis sprogimas. Jis ne tik turėjo pritaikyti tikėjimą, bet kažkas jos smegenyse vyko, kažkas darėsi. Jo protas jau ruošiasi matyti. Ar jūs suvokite, kad jūs matote ne vien savo akimis? Šios akys yra sujungtos su smegenų lastelėmis, suvokimu, Jos turėjo būti jau paruoštos, kad Dievui davus stebuklą, jos būtų žinojusios, ką reikia daryti, kad reikia regėjimai jungti. Taigi aš bandau išsiaiškinti, ką reiškia gyventi pašventintame kūne. Aš niekada nemėgau gyventi mieste, tačiau dabar aš jau keičiu savo mąstymą, aš noriu būti dangiškojo miesto gyventojų. Garbė Dievui. Žiūrėkite, tavo teisinga protinė nuostata apie Dievo dangišką pažadą išpildys bet kurį pažadą. O viešpatė pasigailėk. Dabar galbūt tu tuo netiki. Tu sakai, na, mano tikėjimas silpnas. Aš to neišpažinčiau. Matote? Neleisk velniui to žinoti. Matote, mes priskyrėme jam dieviškas savybės ir gebėjimus. Kaip toje dainelėje, jis mato, kai tu mėgi, jis žino, kada tu nubundi. Jūs suvokiat, kad būna toks laikotarpis, kada tavo tikėjimas būna toks silpnas, o šetonas apie tai nieko nežino, pakol tu neatveri savo didelių, riebių lūpų ir nepasakai jam to tiesiai akis. Jis negali atskirti tavo širdies. Jis neturi atskirimų, jis nežino, kas yra mano širdyje, broli Derilai. Žinote, kodėl jis nori tai iš mūsų išgauti, kad mes pasakytumėm savo paslaptis, kad pasakytume tai, ko jis nežino, Dieve padėk mums. Kiek kartų jūs buvote toje palūžimo būsenoje, o šetonas net nebuvo pilnai įsitikinęs, pakol jūs nepasakėt jam to. Neleisk velniui to žinoti. Visada sakyk. Visada sakyk. Aš turiu gerą tikėjimą. Aš tikiu Dievu visą širdimi. Neišpažink to, kas sėtina su velniu. O, tu nori pasakyti, kad aš turiu silpną tikėjimą, aš liudiju velniui? O, garbė Dievui. Aš norėčiau paliudyti velniui šiandieną. Te būna palaimintas jo vardas. Jis mane išvargino. Te būna palaimintas jo vardas. Jis mane nuvylė. Niekas manęs nemyli. Niekas manimi nesirūpina. Te būna palaimintas jo vardas. Tau reikia rykštės. Neišpažink nieko, kas sėtina su velniu. Ir kai tu priimi jį kaip savo gydytoją, paklausykite. Daugiau niekados nesiel, lyg būtum sergantis ar neįgalus. pozityvių pamokslininkų princas. Iš kur visi tie pamokslautojai gavo tą pačią informaciją kaip šį? Iš kur jūs manot, jie apie tai sužinojo? Kenetas Heigenas ir kiti, iš kur jie išgavo tos principus? Jie togi niekados nesuvokė. Jie tai pasiėmė iš žinios, tai, kas jie patiko, ko jie norėjo, nes jie matė, kad tai yra Dievo pranašas turintis išvalgo, jie neturėjo to. Tu turbūt juokauji. Taigi, jeigu aš būčiau čia šį rytą kaip neįgalus, turėčiau negalę kūnę, naudočiau lasdą, vežimėlį arba ramentus. Ką, aš turiu elgtis, lyg būčiau sveikas? Kaip apskritai aš galiu tai padaryti? Nes vežimėlis nėra mano liudijimas. Tai yra laikinas įrankis, kuris sujungia mano smegenis ir mano kojas. Garbė, ši sena lasda yra laikinas įrankis, kuris padeda mano smegenims ir mano kairiai ir dešiniai kojai veikti iš vien. Mano liudijimas nėra vežimėlis ar lasda. Mano liūdimas yra, aš jo žaizdomis esu išgydytas. Viešpatė pasigailėk mūsų. Pažiūrėkite, draugai, į datą. Balandžio 15, 1951 metų. Ir štai mes esame čia, 2012 metų pabaigoje. Ir dauguma iš mūsų tokie didingo prieiškimų žinio žmonės ir niekada apie tai nebuvome girdėję. Ar galiu tęsti? Ačiū. Žiūrėkite, atskirime. Dabar, sesė, eik, džiugodama, valgyk ir mėgaukis maistu. Ir te laimina tave Dievas. Pasakykime, ačiū mūsų viešpačių Jėzui. Dabar tai tavo protinės nuostatos būdas, dėl ko Jėzus negalėjo padaryti didžių stebuklų, dėl jų netikėjimo. Taigi, tai yra tavo protinės nuostatos būdas. Ir vėl jis sako, pasitikėk Dievo žodžiu, įgyk laimingą protinę nuostatą tuo klausimu. Jeigu buvimas liūdnu išpildytų Dievo pažadus mūsų gyvenimuose, aš nesuvokiu, kodėl tada jūsų klėčiai nėra tokie dideli kaip baltieji rūmai. Jie turėtų būti tokie kaip parduotuvių sandėliai. Apstus turėtų netilpti juos, jeigu liūdnumas, liūdesys išpildo tos pažadus ir duoda palaiminimus. Pasitikėk Dievo žodžiu, įgyk laimingą, džiaugsmingą protinę nuostatą. Šiandien po bažnyčios aš noriu, kad jūs sustotumėte parduotuvėje ir nupirktumėte man pilną priekabą laimingos nuostatos. Pasakykite vaistininkui, mano pastorius nori laimingos nuostatos. Pasakys, ponia, kokio dydžio paltą dėvite? Iš kur jūs ją gaunate? Kur ją gauti? Aš jums skaičiau citatą praeitą vakarą, kaip gauti pozityvų tikėjimą, mastant pozityviomis mintimis apie pozityvius dalykus. Pasakysi, šiame gyvenime neturiu už ką džiaugtis. Tada mąstyk apie būsimąjį. Mano sąskaitos laiku neapmokėtos, mano stogas baigiai lūžti, mano automobilio stiklas išdužo, mano dviračio keura padanga, turėjau bėgti pešiomis į bažnyčią, ačiū Dievui, kad tu turėjai kojas, ačiū Dievui, kad tu turėjai nykšti, ačiū Dievui, kad tu turėjai robus, kurie tave sušildė. Yra daugybė dalykų, už kurias mes turime būti dėkingi, bet tai turi kilti iš mūsų vidaus, protinė nuostata. O garbė. O viešpatie, pasitikėk Dievo žodžiu, įgyk laimingą protinę nuostatą tuo klausimu ir pradėk džiūgauti. Atkreipkite dėmesį, nieko apie jausmus nekalbama. Iš kur mes tai susigalvojame, kad džiūgavimas yra jausmų pasiekoje. Mes atvirkščiai tai suvokiame. Kartais džiūgavimas sukelia jausmus. Džiugauti sakydamas, Dieve, tu tai pasakei ir tai privalo išsipildyti. Taip, ponė. Ji nelaukė, kol tapo pozityve. Ne, ponė. Čia kalba apie Mariją. Štai teiginys, kurį prastai pakartoju išgydymo susirinkimuose. Teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą jį ir išpildys, nes tai yra sėkla. Ir jei teisinga protinė nuostata, tiesiog priimk teisingą protinę nuostatą. Draugai, žiūrėkite, jis nekalba apie iš aukšto atgimusius krikščionius, apie tuos, kurie turi pašvestą gyvenimą. Suvokite, kad dauguma iš tų žmonių jie buvo nusidėliai, kurie atsistodavo ant platformos ir buvo išgydyti. Jie turėjo tiesiog teisingą protinę nuostatą. Būtent jūs šią dalį ir praleidžiate. Jūs šventi žmonės mylite Dievą ir galvojate, kad Dievas jums skolingas išgydymą. Bet jūsų nuostata dvokia. Jūsų protinė nuostata dvokia. Jūs atsistojate ant platformos, kad būtumėte išgydyti ir nuinate nuo platformos sirgdami. Ar jūs kada nors buvote gavęs kalėdų dovaną, kuri jums nepatiko? Mano mama ir tėtis prieš kalėdas mus baugindavo, kai buvome vaikai. Kalėdoms mes didelių dovanų negaudavome, bet mėnesis prieš kalėdas tu namuose galėdavai pamatyti mažus reiganų angeliukus. Mes kalbėdavome kaip meilus vaikai, mes visus metus gyvendavome kaip velniukščiai, bet kai likdavo mėnesis iki kalėdų, mes prieidavome prie mamos, sakydavom, mamytė, ar to reikia pagalbos, tėvelį, gal galiu ką nors padaryti tau. Kadangi jie mums pagrasindavo, sakydavo, Jeigu nebūsite gerais, gausite dovanų tuščią butelį. Nes aš buvau išmokytas tikėti kalėdų seneliu. Ir jie išmokė mane, kad kalėdų senelis girdėjo ir matė, ką aš darau. Iš tiesų, Ir iš tiesų aš būčiau galėjęs prisiekti savo gyvybę, kad aš jį mačiau savo namuose. Nors buvau nemažas berniukas. O, aš mačiau kalėdų senelį, išgirdau kažką krepždant. Haris dar mėgojo, mes nusvedėme apklotus. Aš nežinau, ar Haris tai atsimena, bet aš išgirdau kažką. Aš sakau, o viešpatė, tai kalėdų senelis. Galiausiai paaiškėjo, kad daug sniego ant stogo susirinko ir jisai nučiožė žemyn ir užkabino langą. Tai nepakeitė mano tikėjimo, po to aš vis dar tikėjau kalėdų seneliu. O, man nesvarbu, kiek kartų man tu būtum pasakęs, kad nėra kalėdų senelio, aš tikėjau juo. Ir aš girdėjau jį vieną vakarą. Matote, ką gali padaryti proto gale. Jūs suvokite, apie ką aš kalbu. Kiek dalykų, apie kuriuos mes sužinojame būdami vaikais, jie yra įskiepyti mumise ir mes tikime melais šiandieną. Jei teisinga protinė nuostata, tiesiog priimk teisingą protinę nuostatą apie bet kurį Dievo pažadą ir stebė, kaip jis materializuojasi. Nesvarbu, kaip tai atrodo, jei tai atrodo neįmanoma. Jei Dievas tai pasakė, vadinasi, jis padarys tai įmanoma. Man patinka ši citata. Nesvarbu, kaip prislėgta jautiesi, ar esi, ar esi įtakingas asmo ar prostitutė. Dievas tave myli vienodai. Ir numirė už prostitutę lygiai taip pat, kaip ir už įtakingą žmogų. Taip, kai pradedi mąstyti apie šiuos dalykus, tada tai viską pakeičia. Ar jūs matote, kodėl šetonas nori, kad mes šioje žinioje tikėtume, kad Dievas myli broli Brankamą, arba jo šeimą, pastorių, arba pastoriaus tik tai šeimą labiau už mus. Tai yra melas. Bet, broli Doni, tu niekados nerūkiai, negėriai, tai nieko bendro neturi. Esmė yra jo meilėje. Tai viską pakeičia. Tai pakeičia bet kokią protinę nuostatą, pakeičia tavo nuomonę apie Dievą. Man labai įdomu, kiek iš jūsų savo vidinėme monologe arba dialoge su savimi, netgi po jūsų išgelbėjimo, jūs vis dar tebe gyvenate toje praeityje. Tu ten kažkada paleistų vavai, padarai tą, na, trečią, ir Dievas tavo maldos neišgirs, žiūrėk, jinai niekada to nepadarė, jinai niekada netėjo iš sujaukto šeimos į šią bažnyčią, tu sėdi klausais ir suvoki viską iš tos senos perspektyvos. Atmink pirmiausiai per šitus išorinius du sluoksnius, į tave tai patenka, per tavo savo atmintį, vaizduotę ir galiausiai, kai tai patenka į sielą, tas žodis yra toks plikas ir toks silpnas. Tai lik sultinys, o ne tvirta mėsa. Tai vos vos sudaro sultinį, vos vos ten vitaminų tėra. Ir tu tik vos vos pakeli rakas ir sakai, Jėzau, aš tave myliu. Aš manau. Aš manau, kad aš myliu. Aš girdėjau, kaip brolis Donis skaitė citatą, kad Brankamas pasakė, kad tu gali mylėti Dievą, bet būti velniu tuo pačiu metu. Aš nežinau, ar aš myliu jį. Gal aš velnės? Ar jūs matote? Jūs paimate žodį, praleidžiate jį per išorinės sferas. Ir tuo metu, kada jisai patenka į tavo sielą, tu išeini iš susirinkimo tokioje vat būsinoje. Ir tu pakilėtas esi tik per milimetrą, kai galėjai būti per metrą pakilėtas. Bet tu pastoviai apdoroji medžiagą, tavo neuronai, neurosustuvai, jie apdoro informaciją. Kai girdi mane pamokslaujant, tu dalini, tu savo kūną lygini, atminti, vaizduoti, tu visą tai sujungi. Kaip liūdna, kada karalius mūsų priešaky paruošė kalėdinius pietus. Pietus vaišės mums – dangišku kulinariniu meistriškumu pagaminti patiekalai, kurie mūsų medžiagų apykaitas paskatintų dvasinius gebėjimus maitinti žodžiu, suaktyvintų. Kai kurie iš jūsų paliksite susirinkimą rankoje laikydami šaukštą bulvių košės ir vištieno šlaunelę kitoje rankoje. Kada vaišės karališkos prieš akį yra patiektos. Atkreipkite dėmesį, jis sako, ir leiskite man dabar kai ką pasakyti, kad Dievo žodis nugalės velnę visur, bet kuriuo metu, bet kurioje vietoje. Jis nugalės velnę ir teisinga protinė nuostata apie bet kurį Dievo pažadą tai išpildys, jei tu gali žiūrėti tai, tokiu būdu, kokiu Dievas tai parašė. Ir tikėti tuo savo širdyje ir priimti tai savo širdyje. Dievas suteiks tam žodžių gyvybę, remą. Pasakysiu štai, kad teisinga protinė nuostata apie bet kurį dieviškai dievo pažadą tą pažadą ir išpildys. Jei tik gali įgyti teisingą protinę nuostatą apie tą dieviškai pažadą. Ne apie savo klaidas, ne apie krentančių žinios žmonės, bet apie nuostatas nukreiptas į dievo pažadus. Šį vakarą aš tai viešai paskelbiu. Jeigu koks nors žmogus priims teisingą protinę nuostatą apie bet kurį Dievo pažadą, kurį tik tai Dievas buvo davęs, ir patvirtins jį kaip savo – Jis, Dievas, išpildys tą pažadą. Jeigu tu priimsi teisingą protinę nuostatą apie tą pažadą, žinodamas, kad Dievas tai pasakė, pažadas yra tavo ir tai yra tavo asmeninė nuosavybė. Ta minutė tu priimi tai tokiu būdu. Tu negali priimti pažado kitokiu būdu. O čia pažadas aš priimu, priimu. Kai tu jį priimi, jis yra mano. Tu turi įvardinti nuosavybę. Viešpatė Jėzau. Pažiūrėkime truputėlį žemiau. Jėzus pasakė, kad žodis yra sėkla, kurias jėjas pasėjo. Ir sėkla, kai yra pasėjama, patenka į žemę, ji miršta, tada į žemę yra tinkamos sąlygos, saulė, šiluma, drėgmė, sėklo gali vėl atsirasti gyvybė. Taip pat yra su Dievo žodžiu, jeigu asmo gali paimti tą žodį ir patalpinti į savo širdyje, duoti tinkamą kiekį saulės, šviesos, tinkamą temperatūrą. Pažiūrėkite, temperatūra, draugai, tai yra tavo dalis. Temperatūra nėra tik tai saulė. Temperatūra yra tame purve, dulkėse, žemėje. Ir tai kontroliuoja, sukuria klimatą žemėje. Jeigu tu būsi šaltas, kartėlyje, pyktie net leisi, ar suvoki, ką tu darai, tu turi šaltą širdį. Tu pastoviai kritikuoji ir kritikuoji kitus. Ar suvoki, kas tai yra, tai oh, faktiškai atgrasu tokios sąlygos sėklai. Dievas to nenori. Ta sėkla pažadė, man tai patinka, gyvens tavyje. Lygiai taip pat, kaip tai buvo pradžioje, tam, kuriam ji buvo duota. Todėl, kad tai yra Dievo žodis. Peršokime dabar į medicininę pusę, kad pamatytume fizinę sferą. Pozityvus mąstymas nereiškia, kad tu laikai savo galvą smėlyje ir ignoruoji gyvenimo netokias malones situacijas. Pozityvus mąstymas tiesiog reiškia, kad tu susiduri su nemalonumais labiau pozityviu ir produktyviu būdu. Tai nėra protas kontroliuojantis materiją. Jeigu tu sveri 200 kg, tu sakai, aš nesveriu 200 kg, aš sveriu tik 100 kg. Aš milijonierius. Aš gražuolis. O. Aš turėsiu visus pasaulio pinigus. Nėra tokio dievo pažado, kuris tai pagrįstų. Aš kaip sakiau praeitą vakarą, kai kurie iš jūsų būsite gražiais tik po kūno perkeitimo. Nes kai kurie iš mūsų turime tokius veidus, kuriuos tik tai motina gali mylėti. O kai kurių iš jūsų veidai tokie išsitempia, kad atrodo blogiau negu pastarėjai. Brolis Čekas vienas iki mano tėčiui pasakojo, brolis Čekas jis linksmų plaučių vyras. Mano tėčiui be galo patikdavo, kai jis mus aplankydavo. Ir jis pasakojo, kad kai gimė jo broliukas, tėtis pažiūrėjo jo veidą ir pliaukštelėjo motinai po to. Taigi jūs suvokite, kad mes nekalbame apie nerealistinius dalykus. O, broli Doner, visi būsime milijonieriais, ne. Ar visi mes būsime turtingi tokie ar anokie? Ne. Aš to net nepamokslauju to tokiu būdu. Jeigu jūs galėtumėte tiesiog būti laimingais, aš verčiau iš džiaugsmo. Jeigu jūs galėtumėte ateiti į šią vietą ir atrodyti, lyg tai jums priklausytų pasaulis, vietoj to, kad ateitumėte čia kaip elgetos, aš būčiau verkintis iš džiaugsmo. Pozityvus mąstymas dažniausiai prasideda kalbėjimu su savimi. Kalbėjimas su savimi tai yra nesibaigiantis rovė neištartų minčių, kurios yra tavo galvoje kasdien. Šios automatinės mintis gali būti pozityvios arba negatyvios. Dalis kalbėjimuose su savimi kyla iš logikos ir protavimo. Kita dalis – dėl klaidingų suvokimų, kurie yra sukūrėmi dėl informacijos trūkumo. Šis brolis manęs nemėgsta, tas nemėgsta, tas nemėgsta ir tu sukuri pats tai dėl informacijos trūkumo, kadangi tu to brolio ar sesės nepaklausi paklausiai. Na ką, uh, garbė, Jeigu mintis esančios tavo galvoje dažniausiai yra negatyvios, tavo požiūris į gyvenimą greičiausiai bus pesimistinis. Jeigu tavo mintis dažniausiai yra pozityvios, dažniausiai tu būsi optimistu. Tas optimistas yra, kuris praktikuoja pozityvų mąstymą. Kas iš jūsų norėtumėte būti sveikesniu žmogumi Laudikėjoje? Tyrinėtojai tęsia paieškas pozityvaus mąstymo ir optimizmo poveikio žmogaus veikatai. Štai kokia yra pozityvaus mąstymo nauda sveikatai. Prailginta gyvenimo trukmė. Tad jeigu mano fizinė anatomija, fiziologija, mano smegenys mąstys teisingų būdų ir taip prailgins mano gyvenimo trukmę, kaipgi tada mano siela, kuri mąstys apie Dievo pažadą? Jeigu aš pakankamai ilgai mąstysiu apie pažadą, laistysiu tą sėklą, aš niekados nemirsiu. O, ilgiau gyventi net negalėtum paprašyti. Atminkite, tai buvo moksliškai įrodyta. Tad jeigu kai kurie iš jūsų nenorite to daryti, kadangi žodis taip sako, šis dalykas pats iš savęs jums duos pakankamai naudos, jūs būsite laimingesnis, sveikesnis žmogus. Na, nebent jums patinka depresija. Tai tada ne. Pozityvus mąstymas prailgina gyvenimo trukmę, sumažina depresijos lygmenis, sumažina sielvarto lygmenis. Didesnis atsparumas įprastam peršalimui, slogai. Geresnė fiziologinė ir fizinė savijauta. Sumažinama rizika mirti nuo širdies ir kraujagislių lygų. Gerkite savo omega-3 rūgštis, valgykite žuvį vieną kartą per savaitę, mažinkite raudonos mėsos kiekį, bet dirbkite su savo smegenimis. Bendroliu Dodį, mano senelis mirė nuo širdies smūgio, mano tėtis taipogi, aš žinau, aš žinau, mano taipogi. Tiesą sakant, mano senelis iš tėvo pusės, aš jo net niekada nepažinojau, man buvo devyni, kai jis mirė. Ryte mano tėtis mane vežėsi į kelionę, o po vidurnakčio jį ištiko širdies smūgis ir jis mirė, ir mano sesė jį rado sekantį rytą. O aš esu jo amžiaus, kada mano senelis mirė. Tai ką aš turėčiau daryti? Planuoti laidotuvės? Jūs žmonės norėtumėte susitikti laidojimo rūmuose, pirkti gėles, vainikus, ar tiesiog turėčiau pasakyti, mirtis yra gyvenimo dalis. Stengsiuosi iš visų jėgų, sveikai valgysiu, bet tik po kalėdų, kadangi jūs dabar man pridovanojate daug saldumynų ir kito nesveiko maisto, negaliu dabar sveikai valgyti. Tai ką, dabar aš turėsiu sakyti, o dieve, mano senelis mirė nuo širdies smūgio, mano tėvas mirė nuo širdies smūgio. Ne, bet aš mastau, žinai ką aš pasakysiu, aš būsiu perkeistas akies mirksnyje. Kas pasakė, kad aš turiu mirti nuo širdies smūgio? Kas pasakė, kad aš turiu mirti nuo smūgio? Man patinka šis paskutinis punktas, net jis būtų vienintelė nauda, kurią tu galėtum gauti. Būtų verta to. Geresni ištvermingumo sugebėjimai sunkumų ir streso metu. Nes aš žinau, kad jūs visi tuo netikite, jūs manote, kad aš pastoviai esu viršūnėje kalno, aš niekada neturiu išbandymų, bet aš turiu problemas ir einu per išbandymus. Pasiklausykite, yra neaišku, kodėl žmonės, pradedantis pozityviai mąstyti, patiria šias sveikatos naudas. Taigi štai sėdi daktaras toks ir toks ir daktaras toks ir toks. Jie sėdi, šneka, diskutuoja apie šios mokslinius, neurologinius faktus, sako čia taip ir taip, anas ir trečias. Ir jie sako, mes tiesiog negalime suvokti to. Kas nors duokite jiems mano telefono numerį, aš jiems paaiškinsiu. Tai yra antgamtinis principas, kuris yra susietas su medicina. Pažiūrėkite į greitosios pagalbos automobilį, ant jo galo, ant galinio stiklo. Ir ką tu ten pamatysi? Stulpas su gyvate apsiraičiusi aplink. Kur tik jie bevažiuotų, jie neša tą mozės ženklą. Mes su Keril vieną dieną važiavome jiems iš paskos ir aš pasakiau, įdomu, kiek žmonių ten buvo vežta, kurie net netiki tuo. Bet Dievas duoda jiems būti to liudytojais. Viena teorija teigia, kad turėjimas pozityvaus požiūrio leidžia tau geriau ištverti streso pilnas situacijas. Na, aš suvokiu, kad dauguma iš jūsų su stresu neturite problemų, bet čia tiesiog, jeigu jums kada nors gyvenime prireiktų – sumažina streso kengsmingą poveikį kūnui. Taipogi yra manoma, kad pozityvus ir optimistiniai žmonės yra linkę gyventi linksmesnių gyvenimo būdu. Jie daugiau užsima fizinę veiklą, šaukia, kalba kalbomis, šokinėja, ploja rankomis. Ir jie sveikiau maitinasi. O, mes turime septynių patiekalų racioną. Ne tai, kad keptas triušis, virtas triušis, troškintas triušis. Mes turime septynis patiekalus kiekvienai dienai. Mes turime sveiką racioną. Atsistokime. Broliai Richardai, peršokime citatą žemiau. Dvasinis įsūnyjimas. Žiūrėkite, brolis Brahamas kalba apie tą patį. Tam, kad pasiliktum Dieve, išlik švelnus. Dievas yra švelnus. Tam, kad pasiliktum su Dievu, pasilik meilėje. Išlik romus, niekados nepriklausyk pats nuo savęs, pasitikėk juo, niekados nenaudok savo proto, priimk jo mintis, leisk jo mintims būti tavo mintims. Ir priimk jas į savo kūnišką protą ir kartok jas vėl ir vėl, Oh, Sakyk, o Dieve, paimk visas mano bejonės, te tai mano mintis taps tavo mintimis. Tai tu nori pasakyti, kad aš turiu priimti Dievo žodį į savo protą ir kartoti jas. Netgi, jei aš jomis netikiu. Aš turiu tai pasakyti, kadangi kai kuriems neužtenka nuo širdumo, nors yra tokie patys kaip ir visi mirtingieji. Brolis Brakamas, kartais mes galime tikėti pažadu nedaugiau nei velniais įstikė. Na, matote, žinojau, kad tavo išdidumas tau neleis pasakyti amen. Yra vienas geras dalykas tame, tavo siela sako amen. Bet tavo siela negali pajausti tikros naudos, pakol tavo kūniškas protas nepriima to, tai kol tai nenusileidžia į pasąmonę, kur tikėjimas lypi. Taigi tu kartoji, tai kartoji iš naujo ir iš naujo. Būtent dėl to šetonas nori, kad tu kartotum. Aš visada buvau nevykėlis. Jeigu kas nors blogo kam nors atsitinka, tai esu aš tas asmuo. O, niekados man nieko gero nenutinka. Jis žino, kad tame kartojime yra gale, kai tu iš naujo ir iš naujo kartoji. Pasiklausykite, oh, o Dieve, paimk visas mano abejonės ir leisk jo mintims būti tavosiomis mintimis. Ir jūs sergantis, darykite tai, kai mes apie tai šnekame. Tiesiog išvykite lygos mintis. Ar tu kada nors pagalvoji, kad yra lygos mintys? Štai kaip tai padaroma. Priimk Dievo išgydymo mintį. Leisk joms tapti tavo mintimis. Kas eina iš vien su lyga? Tarkime ten čiaudulys, loga, skausmas, jausmas kažkoks. Pats iš savęs tas dalykas yra tik tai viena dalis, kuri veikia kūne, bet ateina mintis kartu su tais simptomais. Tu susirgsi gripu, paukščių, keulių ar kieno, o ne viešpatė tai blogiausias. Jeigu yra dinozaurų gripas, aš turiu jį. O ne, o aš turbūt pasigavau tą baisį 40 metų gripą ir tavo smegenys reaguoja, o ne, o ne, o ne. Po dviejų dienų žmona klausia, kaip laikaisi? Aš mirštu. Oi. Jeigu išgyvensiu iki vidurdienio, bus stebuklas. O skambink laidotuvių rūmams, skambink pastoriui. Ir tavo smegenys reaguoja į tai. Lygos mintis užpildo. Nusivylimo mintis, ar kada nors buvote nusivylę dvasioje ir tada jūsų kūnas susirga. Tai siaubingiausia liga, kurią man buvo tekę sirgti, kada aš nusivyliau dvasioje. Ir kažkaip aš galėjau užsikabinti už pozityvios minties, kad pakeičiau savo dvasę, kad tai pakiltų į mano protą. Ir aš negalėjau nieko padaryti, aš nuėjau pas daktarą, daktaras sako, tai tavo galvoje, tavo protė, tai, tai yra iščios mano dvasiai. O, garbė viešpa. Yra tiek daug nuostabių dalykų, aš taip nenoriu sustoti, bet aš žinau, kad jūs jau norite. Atkreipkite dėmesį, brolis Brahamas sako, priimk Dievo išgydymo mintį, tai te taps tavo mintimis. Mastyk šiais dalykais, Biblija sako, jeigu yra kas šlovinga, dorovinga. Pažiūrėkite į sekančią, aš priimu tave kaip mano išgelbėtoje, mano vienintelį išgelbėjimą. Man reikia tavo jėgų, mano išgyjimui. Aš negaliu eiti pirmin be tavęs. Aš dabar priimu tave kaip savo išgydytoje. Aš atsisakau velnio ir visų jo darbų. Nuo šios akimirkos aš mąstysiu pozityviai. Aš mąstysiu pozityviai. Aš mąstysiu pozityviai, aš tikėsiu kiekvienu pažadu. O raštas, kuris sako, jo žaizdose aš išgydytas, aš dabar priimu jį ir tikiu tuo. Jis yra mano, aš dėkoju tau. Aš tikėsiu tuo ir liūdisiu, pakol pilnai pasveiksiu. Taigi brolis Brankamas tikėjo pozityvių mąstymų. Vėl jis sako, mes privalome sustoti žiūrėti į negatyvėją oh, pusę. Mes turime pradėti žiūrėti į pozityvėją pusę. Viešpatė padėki mums. Viešpatė padėki mums. Palenkime galvas, draugė. Dieve, tėve. Ačiū už šiuos dalykus viešpatė. Aš branginu tavo žodį taip stipriai. Viešpatė, žinau, kad šie dalykai Viena yra apie juos kalbėti, kita pritaikyti juos praktikoje. Jeigu jie žinotų, per kokį vargą aš praėjau, kad galėčiau jiems tai pateikti. Viešpatė, kai aš stovėjau prieš savaitę čia, aš taip užkimau gerklėje, kad galvojau, kad numirsiu. Aš negalėjau kvepuoti normaliai, aš negalėjau nei vieno žodžio pasakyti. Šetonas viską išbandė, kad kompiuteris neveiktų padarė, spausdintuvas neveikė, kad citatos nebūtų atneštos į bažnyčią. Aš pamaniau, o tu šetone, tu manęs nesustabdysi, mūsų nesustabdysi. Ir po to aš jau pradėjau pamokslauti, aš, kai praradau tą balsą savo, aš maniau, kad aš mirsiu prie šios platformos. Jis atakavo mane, bet aš žinau kodėl. Nes tavo tiesa išlaisvins tavo žmonės. Išlaisvink mus mūsų protose viešpatė. Dauguma iš jų, jų sielos jau yra išpirktos jau seniai seniai, bet jų vargšai protai yra atakuojami ir užpildyti visais dalykais. Dauguma iš jų kovoja, kad net galėtų šventas mintis turėti galvoje. Ir yra paradoksas, kad tu ieškai tokio proto šią dieną šiame pasaulyje, kada visas pasaulis eina iš proto. Ir brolis Brankamas mums pasakė 65 metais, kad pasaulis dėjuoja ir eina į tą išprotėjimą. Ir tuo pačiu metu tu šauki nuotaką, kuri turi Kristaus protą. Taigi grįžtant namo mes su Keril šnekėjome praeitą vakarą. Tai ką tu manai? Ar nuotaka? Ką nuotaka ištars? Ką jinai kalbės? Ar jinai išauks tą paėmimą? kad jisai įvyktų. Aš pasakiau, nežinau, bet iš tiesų viskas eina ta kryptimi. Dabar aišku, kodėl pranašas pasakė, kad mes priimsime, paimsime paėmimą žodžiu. Vieną dieną jinai ištars žodį ir tai įvyks. Padėk mums viešpatė. Viešpatie, aš prašau tavęs, kad tu man atleistum. Matai, viešpatie, aš turėjau negatyvius dalykus įskiepėtus manyje nuo vaikystės. Padėk man, viešpatie, pasitraukti nuo šių dalykų. Viešpatie ir būnant žinioje, aš pasakiau Keril, Neseniai apie tai pasakojau, uh, apie atitinkamus tarnautojus, kuriuos aš sutikau savo pastoriavimo laiku. Kai kurie iš jų turėjo tokią ypatingą tarnystę, neginčitina, visi juos mylėjo, rūpinosi jais, gerai mąstė apie juos. Aš pamaniau, turėtų būti kažkas ypatingo, būti tokiu tarnautoju. Ir tu žinai, kodėl aš tai pasakiau, kadangi ta vieta, kurią tu man parinkai, tai nebuvo malonumų vieta. Taigi būtent dėl to aš esu labiau linkęs į negatyvėją pusę. Kai žmonės grasins mano gyvybei, viešpatė, tu žinai, ką tai reiškia, jie tau tai padarė. Bet skirtumas tarp manęs ir tavęs, kad tavęs tai niekados nesustabdė. Man reikia tavo pagalbos viešpatė, kad tu veiktum virš visų negatyvių dalykų mano gyvenime, pamokslautum tiesą, gyventum tiesą ir būtum tiesa. Dauguma iš šių žmonių, kai jie augo, jie visada girdėjo, kad tu esi niekas kitas kaip idiotas, tu kvailys, tu niekada nebūsi nieko vertas. Ir kai jie atėjo pas tave, jie galvojo, kad viskas tapo išvalyta, bet tie dalykai liko jų gyvenimų skyščiuose, kanaluose. Kai jie girdi aštrų pamokslavimą, jie to nežino, bet pasąmonė atmeta tai. Jie įsižeidžia nuo to pamokslinininko, kuris aštriai pamokslauja, kadangi jie klauso ir girdi, ir jiems atrodo, kad tai jų tėvo balsas ar mamos, arba mokytojo, arba pirmo darbdavio. Tai, kas giliai juos sužalojo. Ir jie išlaiko tai savyje ir grįžta ten, kur buvo. Išgydyk mus viešpatė. Viešpatė Jėzau, mes norime būti išgydytai savo protose. Išgydyk, o viešpatie, kad mes atidėtume lygų ir negalavimų mintis, visus šios dalykus, tai mes turėsime gydančiasias mintis. Mes norime priimti tavo mintis ir patalpinti jas savo protos ir kartoti jas vėl ir vėl. Te mūsų vidinis monologas, kaip jį vadina, bus kalbėjimas apie žodį. Mano vidinis monologas nėra apie pinigus, turtus, gerovę, nuosavybę. Tai yra apie buvimą nugalėtojų, buvimą geresnių krikščionių, vyrų, tėvų, pastoriumi. Va, koks yra mano vidinis monologas, kokio aš jo noriu. Žinoma, yra dalykai gyvenimuose, su kuriais aš susiduriu, bet aš nenoriu, kad tai būtų pirmoje vietoje. Padėk man viešpatė Jėzau, kad aš būčiau tuo, ko tu nori, kad aš būčiau. Suteikti viešpatė. Ar jūs irgi taip pat jaučiate šiandieną? Pakelkite Dievui rankas. Jei žodis gimė Marijoje, Hari, tai jis gims manyje. Pamastykite apie tai, vaikai. Aš norėjau paimti tuos fizinius, fiziologinius, medicininius pavyzdžius, kad jūs pamatytumėte sąsają ir pažiūrėtumėte į fizinę dalį, kaip vyksta tas atsakas atspindys, pasąmonėje, kai jumise yra tos mintis, tie dalykai. Nemanykite, kad jumise pasikeitimas įvyks automatiškai. Jie sako, kad dažniausiai reikia minimum 66 dienų, kad iš naujo perprogramuotum savo protą, ištreniruotum iš naujo, kad atsisakytum tų visų negatyvių dalykų. Bet kai aš pamastau apie tai, tai nėra toks didelis laikotarpis. Dievas su manimi dirbo nuo 14 metų, o dabar man jau 56. Taigi, jeigu aš galėsiu išmesti tas šiukšlės iš savo galvos per 66 dienas, tai bus stebuklas. Aš girdžiu viešpatį sakantį amen. Aš tikiu tuo, o jūs? Draugai, tai nebus tik tai krūva medicininės informacijos. Aš peržiūrėjau virš 6000 citatų ir rašto vietų šią temą, neįskaitant nesuskaičiuojamų medicininių puslapių Majo klinikoje ir taip toliau. Po viso to, aš vakare Keril pasakiau, mano protas yra toks išvargintas. Bet aš jaučiuosi toks šviežias savo sieloje. Aš nenoriu, kad tai būtų tiesiog pažinimas, žinojimas. Aš noriu, kad tai būtų realybė. Ar jūs norite būti laimingesnė mama, namų šeimininkė, krikščionių, labiau pasišventusių Dievui? Sugėdokime kartu. Ir dabar, Marija, tavo priešakyje yra kitos kalėdos – kuriuose žodis dabar nėra kūdikio formoje, tačiau nuotokos formoje. Jis ieško nuotokos, kuri galėtų tapti neščia. O aš atiduodu jam savo sielą, savo sielą. Gerai, jis nori jos. Tačiau jis nori taipogi ir tavo proto. Brolis Brahamas turėjo tą devizą, kurį aš jums minėjau praeitą vakarą. Dary gerą. Tai, tai tavo pareiga prieš Dievą. Mastik apie gerą, tai tavo pareiga savo pačiam ir tavo gyvenime viskas teisingai susiklostys. Sugėdokime tai kartu. Aš myliu jį visą širdimi. Aš tikiuosi, kad jūs gavote kažką iš žodžio šiandieną. Nekaltoji mergelė. dieną naktį, jei tyliai gulint. Dievo dvasia ant jos nužengė. Ir pasakė, kad tu pagimdysi sūnų, kurio nuodėmė negalės suteršti. O jie atsakė, tebūnie man pagal tavo žodžius. ir jį laikė šiuos dalykus ir mąstė apie juos savo širdyje, giliai savo širdyje. Taip viešpatė. Įtikėjo Dievu. galėjo būti suformuotas Marijoje. Ir aš tikiu, kad jis gali būti sutvertas ir manyje. Aleliuja. Ji laikė šiuos dalykus savo širdyje ir mąstė apie juos. Giliai savo širdyje. Taip viešpatė Jėzau. Ji tikėjo Dievu kai jis pasakė, kad kažkas naujo prasidės. Ir tokiu būdu žodis galėjo būti suformuotas Marijoje. Ir aš tikiu, kad jis gali būti suformuotas manyje.